село, село, краса моя і сила, мій незів'ялий, вічний первоцвіт, душі моєї сонячне розкрилля, моєго серця неосяжний світ, дзвін колосків до зрілої пшениці, доріжка у м'якому спориші, вода цілюща з отчої криниці, високість хліборобської душі, гніздо лелечі на білявій хаті, рожевий мак у білих картоплях. Маленькі ніжки в прохолодній м'яті торують стежку на великий шлях. Усе таке буденне і незвичне, таке святе, що в серці не вмістить, не куплене за гроші, не позичене, дароване на вічність, не на мить. Село, село, краса моя і сила, мій вічний, незів'ялий первоцвіт. Спасибі, що для мене ти відкрило закон тяжіння рідної землі. Є в нас батьківщина велика, країна, держава Україна. І в кожного є ще й батьківщина мала село, селище, місто чи навіть хутір, де ми народилися, зростали, а може, й живемо все життя. Місце те має своє ім'я, що стає частиною характеристики нас самих. Село це природа, хліб, молоко, пісня жайворонка чиста кринична вода, споконвічна хліборобська праця, мати земля, що тисячі років годує наших предків, рідне село, столиця мого дитинства. Тут пахнуть росами світанки, мелодійно віддзвонюють джерела, зустрічаючи день, рідні могили, і навіть повітря, якого більше немає ніде. І тоді, коли вже під ногами не чорна земля, а сірий асфальт. Душею людина все одно лине в колиску свого дитинства, село. Давно в селі я не живу, не рву в саду доспілі вишні, що відійшли, як дні колишні, і тихо ойкнули в траву. Живу я в місті, тут сім'я, а там в селі черпаю сили. Зовуть мене туди здаля, святі місця, святі могили. Я дякую своїм батькам, які добра мене учили не обмину ніколи я святі місця, святі могили, всі негаразди у житті переживу, бо маю сили. Я не одна, зі мною всі, святі місця, святі могили. Одним одна серед усіх стежин є стежина до твого дому, до хати твоїх предків, матері, батька, дідуся і бабусі, до тієї хати, з якої кожна людина пішла у велике життя за що люблять село? Передусім за красу, і жінку, і село чи місто, краса людська зовнішня, душевна краса природи, села надихала митців, викликала найбільші злети людського духу. Село моє заквітчене, з тобою навік я звінчена, Твого обеліска скорботою, до сьомого поту роботою, людського тепла щирим подихом, героїзмом і в праці подихом з твоєї жаги і любові, як коло стуги у полі, моя наливається доля, брунькується серце піснею і радістю променистою, земле моя крилата. З тобою є щедра і багата, в тобі мого роду коріння, візьми ж моїх дум у стремління, прийми ж моє щире слово, земле моя колискова, село моє, колиско моє. Рідне село, ти найкраще, закутане осінніми туманами, засипане білими снігами, занурене зеленими садами навесні чи в золотому серпанку сонця влітку. Коли хвилюється пшеничний лан, завжди ти гарне. Припаду до грудей твоїх, коли не стане сили чи занедужею, скроплю уста водою твоєю джерельною, коли спрага долатиме, уклін доземний тобі, рідне моє.